svi vjernici mu'mini su Allahove evlije u zagradi prijatelji miljenici a najbolji među njima su oni koji ga se najviše boje najviše pokoravaju, zarez pokoravaju i koji naj, najbolje ili najdetaljnije slijede Kur'an i Sunnet. Kaže uzvišeni ala inna awliya Allah لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون Zaista Allahove prijatelji ne treba da se boje i da tuguju oni koji vjeruju i budu bogobojazni. Alladine amanu koji budu imali iman, vjerovanje, okenu jettekun i koji budu imali takva. To su Allahovi prijatelji svom sunenu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ne ima prednost Arab nad strancem niti stranac nad Arapom niti bjelac nad crncem niti crnac nad bjelcem osim u bogobojaznosti. Ljudi su od Adema, a Adem je od zemlji sahih. Kad kažemo evlije, to je množina od riječi velij, a velij je suprotno adu i velajet, prijateljstvo je suprotno adavetu neprijatelj. Pa ne ima sumnje, braću. Ne ima sumnje da Allah, tabaraka wa ta'ala, nije, nije neprijatelj ni jednom mu'minu. Je li nije? Nije. Šta je onda? Onda mu je velij. Wallahu valiju ledine amanu. Allahu valiju ledine amanu. Allah je prijatelj, pomagač, zaštitnik, oni koji vjeruju. Pa možemo zapisati ovo. Veli, veli, prijatelj, suprotno je aduvu neprijatelju. Pa je jasno da je Allah prijatelj svih vjernika, a njihovi stepeni su po stepenu imana. Allah. Nova tačka. Ovdje bi možda bilo dobro spomenuti. Razliku između Evlija ahli sunnata ol džamata i evlija sufija. Sufijske evlije za nekoga reknu da je evlija možda taj ne zna ni učiti Kur'an što nije opet samo po sebi neki veliki grijeh, ali ne se. Možda taj i ne klanja, možda se taj i ne čisti. Možda taj i ne zna šta je vjera. Možda taj pošto se tiče vjere skroz po strani uzeo nešto od baba, uzeo nešto od, od običaja i toga se drži čvrsto. Ali za njih je on Evlija. Ne pitaj zbog čega. Jer će ti eh, ispričati priču kojoj ne ima osnova. To tvrde i za žive i za mrtve. Pa tako za mrtve govore, ne znam, Čerzele Zalija, Torlak Alija, ovaj onaj nepoznati šehid, donio u glavu. To je znak velajeta. Mi kažemo, svaki vjernik je Allahov prijatelj. Vrijedno svakog vjernika, tog prijatelja kod Allaha Đalešanuhu je tolika koliko on u Allaha tabaraka wa ta'ala vjeruje sa jekinom i koliko je dobročinitelj prema Allahu tabaraka wa ta'ala. Pa kažemo da mu'min ili mu'minka koji danas vodi džihad ili koji danas radi za vjeru i žena koja danas se ostavi razrata i stavi nikab su Allahovi šta? Prijatelji, bolji od njihovi izmišljeni koji ako nešto čine, čine nešto od džina sa džinima, ne znam, vide ga tu i tamo. Sasvim normalno se džin pojavi tu i tamo, na odba mista u njegovom liku, pa se njima učini da je on veli. I da ne idemo dublje u Ova je tačka, vjerujemo da počinioci velikih grijeha od ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam neće ostati zauvijek u džahennemu. ako umru na tevhidu. A nisu se pokajali za velike grijehe. Vidite ovdje vraćao veličinu teube i blagodat teube. I ljudi se sa njom poigravaju kao da je teška. Međutim, teško nešto u njihovim srcima ne daje. Učinili veliki grije, nisu se za njega pokajali, umrli na njemu. Šta će biti sa njima? čovjek se bavio kamatom, jeo kamatu, poslovo kamatom i tako dalje. Umro, nije se pokaju. Govorio, vidit ću još dok naučim, jel to zbilja haram što sam radio. Ili, pa još malo trebam poslovat, pa kasnije ću se pokajati. Uglavnom neki našo neko opravdanje koje se ne može uvažiti, ali eto njega je obmanuo. Umre, šta je sa njim? ili bilo koji drugi veliki grije, a mislim da ćemo danas ili jedan drugi čas u ahlaku govoriti o velikim grijesima, pa ćemo malo bolje baratati od prilike šta su to veliki grijesi kad kažem. Ko će nam kazati? Šta će biti sa njim? Činio veliki grijeh, umro na njemu, nije se Allahu Đalešanu pokaju. Ko će kazati? je ruku i neka objasni svima. Bojro. Bojro, poslušajte svi. Allah će prošan poslovni dan prilikom vagana njegovih dijela. Znači, ako ne oprosti, njegova ružna dijela prevagno, ali ipak umro je sa trpinom. Po meni će on ući u vatru i bit će određeno vrijeme onoliko koliko Allah, ovaj, koliko mu Allah odredi, da bi kasnije resku svoj šefat prijebio i da bi, jer se navodi da je jedan od prsta šefata za one koji su činili teške grije, znači da izađu vatru. A ima isto tako i onaj hadis kaže iz vatre iz vatre svako ono ko ima zrnce na ono. Znači, pomenut će on nekad izaći iz vatre. Može da i ne uđe u njeg. Može da i ne uđe. Može da mu Allah želešanuhu oprosti zbog njegovi, njegove dobrote, zbog njegovog nekog drugog, drugog djela i druge, ne znam, zasluge, ili Allah je želešanuhu dobrote prema njemu. A može i da ga kazni. Pa pišimo. On je u domenu Allahovog želešanog uštjenja. Ako hoće, kaznit će ga za taj grije. Vatrom. Ako hoće, oprostit ćemo ga. Svojom dobrotom ili šefaatom Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Išimo dalje. Ako hoće, kaznit će ih svojom pravdom. Zatim ih milošću i šefatom njemu dragih izvesti u džennet. jer Allah se brine za onima koji su njega znali i ne čini ih i ne čini ih jednakim nesretnom narodu ko su nesretni narod? To su kafiri koji ne imaju vjere, odnosno imana u Allaha tabaraka wa ta'ala. Znači oni će ipak u džennet poslije tog grijeha i ipak će u Allahu želešanu u milost jer kod njih ima stvari koje su pokornost, koje su iman. Pišemo dalje. tačka. Naređeno nam je naređeno nam je da o ljudima sudimo po onome to nam pokazuju a zabranjeno nam je slijediti mišljenje u zagradi sumnju u zagradi sumnju pišemo dalje. Zato ne kažemo ni za koga da je mušrik, kjafir ili munafik sve dok ne pokažu djela koja na to upućuju. Sve dok ne pokažu dijela koja na to upućuju. A Allahu Đelešanuhu povjeravamo tajne o njima. Allah Želešanuhu u Kur'anu napominje da o svakom čovjeku i, sve, i o svemu on zna tajne. Pa kaže je umetubles sarair na dan kad se tajne budu provjeravale, kad se budu iskušavale tajne, je umetubles sarair. Ili kaže uahusile mafi sudur i kad se pročisti ono što je u prsima. Znači sudnji dan i Allahovo Đalešanu upoznavanje svakoga na sudnjem danu i pokazivanje je za ove stvari ko je mu'min, ko nije tako dalje. Što se tiče nas ovdje mi sudimo ljudima samo po njihovim dijelima. Pa ko ne učini ni jedan od harama ko klanja sa nama daje zekja, bori se sa nama i tako dalje vjeruje, ne kaže ništa od riječi kufra i tako dalje mi za njega kažemo da je mu'min da je musliman. I obratno, ko to ne radi mi za njega, kažemo da je ono što je rekao o njemu Allahov kitab, ono su šerijat. A Allahu Đulašanu ostavljamo tajnim. Drugim riječima, nije nam dozvoljeno da ljudima paramo prsa i da otkrivamo. Klanjaš čeka da vidim kako klanjaš. Kakav je tvoj nam. kaže izvišeni suri Hođurat 12. majetu o vjernici ostavite mnoge sumnje jer su neke sumnje grije zatim kaže u suri Isra 36. majetu i ne pogodi se za onim što ne znaš i za sluh i vid i srce za sve će što odgovarati. Zatim kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, sumnja je najlažniji govor. Inna vanne ekstavi hadith. Dalje, Vjerujemo u meleke plemenite pisare. koje Kur'an zove kiramun katibin. kiramun katibi. Koje je Allah učinio čuvarima i nama. Čuvarima nad nama. Sura Infitar, 10. do 12. ajet. Sura Kaf, 17. do 18. ajet. Inna alejkum la lahafidhin, kiraman katibin, ja'lamuna ma tef'alun. Sura Infitar, 10. do 12. I Sura Kaf, 17. do 18. na vama su čuvari, plemeniti pisari, znaju šta radite. Ko priča? Ko priča? Ko priča tu? Ti, jel? Molim. Nemojte pričati. U suri Kaf kaže, kada se dvojice sastanu, jedan sa desna, drugi sa lijeva, oko njega, bdiju, sa njim budu, ne izgovori ni jednu riječ, a da nije nad njim budni pratilac. Sinte, to su dva meleka, jedan na desnoj strani, koji piše dobra djela, drugi na lijevoj, koji piše loša pored njih uz čovjeka ili čovjeka prate još dva meleka čuvara jedan ispred njega a drugi iza i smjenjuju se jutrom i večeri sura Rad sura Rad 11. ajet له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله Sura Rad 11. ajet Bolje da ne znaš i da ne zapišeš pa kasnije od nekog prepišeš nego da remetiš čas. ispred vas i iza vas čuvajući ga po Allahovoj naredbi čuvajući čovjeka po Allahovoj naredbi zatim sura Zuhruf, 36. ajet sura Zuhruf, 36. Meleka čovjeka ili čovjeku je dat njegov šeitan u zagradi Karin pratilac i o tome govori ovaj ajet sura Zuhrov 36. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين onaj ko se okrene od našeg zikra, od spominjanja milostivog, mi ćemo mu privezati šeitana i on će mu biti drug. I on će mu biti drug. Kad ne ima zikra, moj upo, upo dersa Allah. Upo dersa za, za svesku. Ako čovjek ne zikri, onda Karin ima do njega puta. Međutim, ako zikri, onda on bude hannas, nemoćan, odbija se. Zbog Resulova sallallahu alaihi wasallam zikra, kao što kaže o njemu hadisi, kane jezkuru rabbehu ala kulli hin. Stalno je zikrio Allaha tabaraka wa Zato kaže za, njego, za svoga karina, svog prativaca od šeitana, da ga ne nagovara ni na što loše. Ne može. Ne može. Tako da ovaj ajet je jasan. Nova tačka. Vjerujemo u meleka smrti kojem je povjereno uzimanje duša Allahovim robovima i pravo ime mu je Melek smrti. Sura Sejda, 11. ajet. Sura Zumer, 66. do 69. Sura Ibrahim, 47. ajet. Mi ćemo navesti ovdje samo ovaj prvi sura Sejda. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون reci usmrtit će vas melek smrti koji vam je povjeren zatim će se Allahu gospodaru svome vratiti vi imate knjige iman jel? svi kabursku kaznu onome koje zaradi i u pitanje munkera i nekira u kabru o vjeri o gospodaru, vjeri i poslaniku. Kabur je ili bašta od džennetskih bašti ili provalija od džehennemskih provalija. zapišite. Vidite knjigu ima. Od 101. do 107. strane. I ovo obraću ovam što ima naučite dobro iz knjige ima kaburskog iskušenja ispit ulice Meleka. Stup prva 107. ovdje u knjizi ima, nema hadis koji opisuje kaburski azab. Zato ćemo ga povuda počitati. ibn Aziba. Možete zapisati hadis Bera ibn Aziba. Koji kaže... Sad poslušajte. Ovaj hadis sebi sadrži mnogo detalja oko, oko kaburskog, kaburskog života, berzaha. Pa kaže, bili smo na džennazi, došao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, i sjeo, pa smo i mi sjeli oko njega. Sjedili smo tako mirno, kao da se nam na glavi ptice. Kad su spustili mrtvaca u mezar, poslanik je, sallallahu alaihi wasallam, tri puta proučio, utječem se Allahu od kaburske kazne, a zatim je rekao, zaista čovjek, čovjeku kada, kada napušta ovaj svijet, dođu mu meleci čija su lica svijetla i koji nose čefine od džennetskih čefina i tabuta, od džennetskih tabuta, doći će mu melek pa će sjesti kod njega koliko mu vid može dohvatiti Zatim će mu doći melek smrti i sjeće mu pored glave i reći O ti dobra dušo, izađi ka Allahovom oprostu. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Izići će tako lahko kao kada voda curi, kao kad kap iz, iz flaše izađe. će ga u svoje ruke i predati mele, melekima koji će ga staviti u tabut pa će iz njega izaći najbolji mirisi koji postoje na ovome svijetu. Rekao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam dalje Fene će se sa tom dušom, kad god prođu pored grupe meleka, reći će koja je ovo lijepa duša, pa će im reći to je taj i taj i nazvati ga najljepšim imenom koje, kojim su ga zvali na Dunjalu. Tako će doći do neba i tražiti da im se otvori vrata, pa će im biti otvoreno. Tada će dušu uzeti najbolji meleci i pratiti najbolji stanovnici toga neba. Na tom će nebo izaći najbolji meleci i nosit će ga do, do trećeg neba, duže će tako putovati sve dok ne dođe do kraja nebesa, dok ne prođe kroz same nebesa tako. Dok ne dođe do kraja nebesa, do Allaha tabaraka wa ta'ala, koji će reći, zapišite moga roba u knjigu Iliyin. U knjigu Iliyin. I vratite ga u zemlju, jer sam ga stvorio od nje i u nju ću ga vratiti i iz nje ću ga ponovo proživjeti. Sura Mutafetin 18. do 21. ajet spominje ovu knjigu illiyin. وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون Znaš šta je Ilijin? To je knjiga ispisana kojoj prisustuju bliski. To je knjiga u koju se pišu duše dobrih robova. Zove se Ilijun. Znači vidimo šta se dešava. Čovjek umire, to je gajb, ne znamo. Znamo samo po vijestima koje nam Allah te dobro koji tada donosi i kojima nas obavještava Resul sallallahu alaihi sallam koji je dobivao vijesti gajba. Kad čovjek umire, da li je mu'min ili kafir to mi je samo tako između nebesa dok ne dođe do Allaha te baraka wa ta'ala koji sa njom održi razgovor, pita je sa čime dolaziš i tako dalje. Potom upiše, ako je dobra, upiše u, naredi Allah se upiše u Elijin i ponovo se vrati u kabur. Zatim se duša vraća u tijelo i dolaze dva meleka, postavljaju čovjeka u sljedeći položaj i pitaju ga ko je tvoj gospodar, on odgovara Allah, pa ga dalje pita koja ti je vjera, on odgovara Islam, pa ga pita koji je čovjek, koji je onaj čovjek koji vam je poslan kao poslanik, on će odgovoriti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Allaho poslanik, dalje će ga upitati odakle to sve znaš, on će reći učio sam Allaha u knjigu Kur'an i povjerao sam ono što je u njoj zapisano. Tada će reći istinu je rekao ovaj rob, pa mu postavite džennetsku postelju, otvorite mu džennetska vrata, potom će doći li, lijepi vjetar i miris i kabur ćemo se proširiti toliko koliko doseže vid čovjeka. Doći ćemo zatim čovjek lijepog lica, odjeće i mirisa i reći ćemo mu primi radosnu vijest, ovo je dan, raduj se, ovo je dan koji ti je obećan. Zatim će ga upitati ko si ti, jer tvoje lice donosi samo radost i dobrotu. Odgovorit će ja sam tvoja dobro djelo. Tada će reći, gospodaru, učini da što prije nastupi sudnji dan kako bi se vratio svojoj porodici i svom imetku to jest kako bi ušao u svoju <clears throat> čeljad i ono što se mi kod imetka priredio to je sa mu'minom kada dođe smrtni čas nevjerniku silaze meleki s neba crnije lica i sjedaju kod njega koliko mu vid dosježi zatim mu dolazi melek smrti i sjeda pored njegove glave i rekne o ti ružna dušo izlazi ka Allahovoj srđbi tada će se duša raširiti po čitavom tijelu bježati pa će biti izvađena sa poteškoćama. Navodi se u nekim rivajetima kao što Kurtubi u Tezkiri navodi da će biti čupana kao kad se čupa e, trn, grana, grana trna iz mokre vune. Kad se zapetlja u mokru vunu pa sad čupa da tu granu. Dok mu'minova duša spakovana, gospodina grobo će ući, nema ništa, ne bježi u imetak, ne bježi među drugove, razmišlja o svemu, ne, samo o Allahu misli, Allah, odoh Allah. Ako si iskren mu'min, što, što ti ne voliš Allah? Dunjaluk ti bio Allah najpriči. Znači, iskrena, iskrena vjera, duša spakovana, samo je uzme. Međutim, ona koja bježi, hoće da ostane u imetku, hoće da ostane na dunjaluku, hoće da ne ide tamo gdje se ide, ona pokušava da se sakrije pa je mora sabirati i čupati. Zatim od meleka smrti uzimaju drugi meleki, oni koji čekaju tamo, i stavljaju u džahnemske čefine. Iz nje će izaći najružniji smradovi koji postoje na ovoj zemlji i penju se sa njom prema nebu, kad prolaze pored koje grupe meleka govore koja je ovo duša. Reći će im taj i taj i bit će, nazvaće ga najružnijim imenom kom je, po kom je zvat na Dunjaluku. Pa će tražiti da im se otvori prvo nebo i ono im se neće otvoriti tada je Muhammed s.a.v. proučio 40. ajet sure Araf koji govori jel, da se nevjernicima neće otvoriti nebeske kapije i Allah šanu će reći tu tu će znači doći od Allaha Đalešanu naredba prvom ne neće kroz nebesa ići napišite zapišite ovoga roba odnosno njegovu knjigu u Sidžin Sijin je knjiga u kojoj su zapisana imena i dijela loših robova, nesretnih robova. Sura Mutafifin, 7. do 9. ajet. Zatim duša pada, biva bačena sa kapija prvog neba u kabr. Tada je proučio Resul 31. ajet sure Hajj, gdje govori da je primjer onih koji u Allaha Đelešanu ne vjeruju, kao primjer onoga koji je bačen sa nebesa i ptice ga razgrabile. Duša će se vratiti u tijelo pa će doći dva meleka i staviti ga sljedeći, u sljedeći položaj i pitati ko je tvoj gospodar. On će se uplašiti. Zatim će ga pitati koja je tvoja vjera, potom ponovo će se uplašiti i mucati. I na sve će govoriti a, a, znači izražavati svoj strah, Pa će dalje pitati ko je onaj čovjek koji vam je poslan. Opet neće znati odgovoriti. Zatim će se čuti glas sa neba, sa neba i reći slagao je moj rob. Stavit, stavite mu, prostite mu džahennemsku postelju, otvorite mu džahennemska vrata. Zatim će mu doći čovjek ružna lica, odjeće i ružnog mirisa na ostavljanju koliko doseže njegov vid, pa će ga upitati ko si ti, on će reći ja sam tvoja loša djela. Tada, tada će reći gospodaru, neka ne nastupi sudnji dan. Novi naslov. Može i tačka, može i naslov, samo naslov pod ovim kad smo kod kabuske Kazni. Šta koristi mrtvima od dijela živih? Stavite pod A, nećemo moći istekljati. Dobro. Pišite onda pod A. Mrtvima koriste dove živih muslimana. Mrtvima koriste dove živih muslimana. i istikfar za njih. Bilježi Davud sa sahih senedom. Ebu Davud, ne? Ebu Davud sa sahih senedom od Osmana radijallahu an, da je poslanik sallallahu sallam, da bi poslanik sallallahu alaihi sallam, kada bi završio ukopavanje mrtvaca, ustao i rekao, tražite oprosta za vašeg brata. Istagfiru li ahikum, znači istighfar za njega. Tražite oprosta za vašeg brata. I molite Allaha da ga učvrsti jer on se sada ispituje. B. Sadaka. Sadaka koja se da s nijetom da nagrada pripane umrloj osobi. Bilježi Buharija. Ibn Abbasa. Da je Sa'd ibn Ubade pitao poslanika sallallahu alaihi sallam. Božiji poslaniće, majka mi je umrla, a nisam bio prisutan. Pa hoće li joj koristiti ako udjelim sadak? Odgovorio je sallallahu alaihi sallam da. kod Buharije i Muslima od Aisha radijallahu anha stoji da je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam ko umre a dužan je posta postiće za njega njegov staratelj. Odnosno njegov nasljednik, zastupnik. D. Buharija. Od Ibne Abbasa. Da je jedna žena došla Rasulu sallallahu alaihi sallam i rekla majka mi se zavjetovala da će učiniti hađ ali je umrla, nije ga učinila pa hoću li ja učiniti za nju odgovorio je sallallahu alaihi wa sallam čini za nju hađ. I dodao je, dalje znači nastavio, šta misliš da ti je majka dužna? Da li bi vratila njen dug? vrati dug Allahu. Allahov dug je najpriče vrati. E... Smo rekli dug, dug, dug. Bilježi hakim sa Hasan Senedom, od Ebu Katade da je jedan čovjek umro pod dugom koji je iznosio dva dinara. Kada su taj dug vratili njegovi nasljednici, rekao je Resul sallallahu alaihi wa sallam, Sad mu je se koža ohladila. Napomena. Po pitanju učenja Kur'ana mrtvima, se uči bez uzimanja naknade. Neki učenjaci kažu da će seva doći do mrtvaca. drugi, drugi kažu neće, jel? A mi dodaj, dodajmo ovdje. Ali ovo nije bilo poznato kod prvih generacija, kod Selefa. A ako je učenje sa nadoknadom, ovo nije radio niko od prethodnika, niti ga je odobrio iko od učenjaka i drže da seva ovog učenja ne stiže mejitu. Allah nagrađuje dijela koja su učinjena sa ihlasom u zagradi samo radi Allaha Đalešanu. a za ovakvo učenje su uzete pare. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين رسولنا محمد عليه أفضل الصلاة وتسليم وبعد jučer smo radili nove tačke. Jedna od najdužih i oni o kojoj smo najviše govorili je kaburski azab. Ko bi mogao kazati od vas nešto o kaburskom azabu? Ako bi nam mogao spomenuti šta je navedeno u hadisu Bara ibn Aziba. Allahu anhu. Ima li? Bog da ići dalje. Stvar. Vjerujemo u proživljenje. Vjerujemo u proživljenje. I nadoknadu za dijela na sudnjem danu. Dijela na sudnjem danu. u izlaganje dijela izlaganje dijela obračun uzimanje i čitanje knjiga ja dijela u nagradu i kaznu u nagradu i kaznu Sirat, Čupriju i Mizan, Vagu. Evo ovdje, to je pojedinačno spomenuto proživljenje, pa mahšer iskupljanje, pa ard izlaganje, pa svjedoci, pa uzimanje knjiga, pa obračun, prelazak preko sirata, pa dolazak na Mizan, pa dolazak na Kantaru i tako dalje. Međutim, to se sve zove jednim imenom vjerovanje Bijoumil Aher. Znači sve ovo ovdje jednim imenom se zove Al imanu Bijoumil Aher. I vjerovanje u sudnji dan ili vjerovanje u budući svijet je jedan od tri temelja, najsnažnija temelja čitave vjere, čitava imana, Prvi temelj je vjerovanje u Allaha tabaraka wa ta'ala. Drugi je vjerovanje u poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I treći je vjerovanje u ahiret. Ko vjeruje u ahiret, vjeruje. Ko ne vjeruje u ahiret, ne vjeruje. Što znači, ko vjeruje u gajb, vjeruje. Ko nema sposobnosti da vjeruje u gajb, ne vjeruje ni u Allaha, ne vjeruje ni poslanika, ne vjeruje ni u knjige, ne vjeruje ni u proživljenje, ni u džennet, ni u džehennem znači vjerovanje u budući svijet, nagradu i kaznu njemu, povratak duša nakon smrti ponovo, to je okosnica imana. Ko zato ima sposobnosti i čije srce to prihvata, i s tim se miri, <clears throat> to je srce mu'minsko. I može biti mu'minsko bez obzira što bez iskustva ili bez znanja ima u njemu dosta nedostataka. Međutim, to je, radi se tu o mu'minu i samo mu treba pomoći pri odgoju i, i uređenju njegove duše da postane pravi mu'min. Više ljudi, braćo, više ljudi, više nekakvi nevjera, sekti, uh, negira proživljenje i negira budući svijet nego Allaha tabara hota. Vrlo malo i ljudi i skupina je negiralo Allaha žalama. Jedino Firavu i slični njemu i zoholosti koja je bila kod njih, oni su negirali Allaha tabarakota. Međutim, vjerovanje u proživljenje, vjerovanje u budući svijet, vjerovanje u sudnji dan, odbija mnogo, mnogo ljudi. Mnogo. Tvrde filozofi da je Muhammed alaihi salatu wasalam jedini koji u to poziva. Pa govore da je to bila njegova fantazija koju on je htio da ljude učini, ne znam, da režljivim, pogobojaznim, da uskrate svoje, ukrote svoje strasti i tako dalje. Zato što je u objavi koju je donio Resul sallallahu alejhi ve sellem to osvjet, rasvjeteno kao dan Pogotovo povraćanje duše nakon smrti u njena, u njena tijela. Pa izbunjuje kako to? Možda da zbuni i drugog nekoga ko ne razmišlja dovoljno. Kako to da će nas Allah Želešanu oživjeti i govori da će nam vratiti jagodice kako su bile, a govori se da ćemo biti u džennetu na lik Adama i veličinu Adama, alaihi sallam. Odgovor je vrlo lahat, braćo. Mi gledamo iz dana u dan kako bilje raste, kako drveće raste. I onaj bor je onaj bor, kad je bio od 3 metra i kad je sad od 30 metara. To je šta? Jedna biljka. To je jedno stvorenje. Tako isto nema razlike za čovjeka koji je na dunjalu ovdje skoren u toj veličini, da to isto tijelo Allah te barak, isto tijelo sa istim osobinama poveća koliko on hoće, odnosno koliko je on, kako je on obećao subhanahu wa ta'ala, a to je na veličinu tijela našega oca Adama alaihi salatu wasalam. Prvo što će slijediti od tih događanja sudnjega dana, jeste proživljenje. Proživljenje. Odnosno, bas. Ustajanje ljudi, izlazak ljudi iz svojih merkada, tamo gdje su spavali, <coughs> gdje su boravili, svojih brzaha. Man ba'athana min mrkadina, hada. Hada nao ala rahman. Sallallahu alaihi wa sallam. Markad je mjesto gdje se čini rakad. Počinak. Pa će reći, ko nas budi iz ovih naših ležaja, iz ovih naših kabrova. Prvi, prvo je znači slučaj je taj bad, proživljenje ljudi iz kaburova, što će biti vezano sve sa najavom sudnjega dana od strane Allahovog e, roba Meleka Israfila, koji otkad je stvoren, u ruci mu je sur spreman na Allahov emr, na Allahovu zapovjed da puhne i najavi sudnji dan. Poslije ba'ca ustajanja i proživljenja dolazi, pište, pište ovo sve, poslije proživljenja slijedi iskupljanje nastavno. Dalje. Obračuna. Taj e, obračun će pratiti svjedoci od nas i mimo nas. određene knjige, knjige dijela, i neće ostaviti ni malo ni veliko djelo.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 Govorit će teško nama šta je sa ovom knjigom. Nije ostavila ni malo ni veliko da nije pobrojala. I vidjet će sve što su uradili prisutnim. Allah, tvoj gospodar, nikome neće učiniti zuluma. znači izlaganje dijela i obračun za dijela. Se spominje fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Za mu'mina fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ima će lahak obračun. Resul sallallahu alaihi wa sallam u hadisu kaže kome se bude tražio detaljan obračun, bit će kažnjen. Kaže Hazreti Aisha radijallahu anha, pa zar nije Allah Đalešanu rekao, pa se upa ju hasebu hisaben jesira, zatim će i Allah, će im uzeti lahak obračun, kaže to je ard, to je izlaganje dijela. Znači, mu'minu će dijela se samo izložiti. A onaj kome se bude uzimao detaljan hisab, obračun, taj će stradati. Znači tu imamo davanje knjiga, svjedoke, imamo art, izlaganje djela i hisab, obračun, obračun za djela. Poslije toga slijedi prelazak sirata.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 biće azab. Dozivaće ih, zar nismo bili sa vama,